Takon. Takon apa? Darane kaya sakutane pundi, wak. Gak ngono niki wong endi karo kutho? Sampeyan iki takon kutho lah. Nggih. Lah niki nek kepengin ro kutho, niki sampeyan ngulon serut, menggo ngidul seret, menggo ngulon serot. Lah niki kutho. Nek ceblok rosak ngoten Dari takon buta. Takoni ngono kaya nesuwan kok benci. Eh sing benci mono aku. Takon iku ndelok tugase. Eh nek waktu aku gak tugas ngene iki kon takoni kene wong iki tugas kon takoni. Wah iki dijak ngeten mawon, nggih dalan mriku ngilen niku sing lampune padang niku kutho ngoten. Wah sing enak ta wak ngomong kali bangsa niku. Iya iki lho ngulo niki lho lampu padang kutho. Nggih matur nuwun. Monggo monggo, Dik. tiang niku tasik ngedum pun ditakoni nek kula wau ndamel parian sami keliru <laughs> Jane kula kesa kuto niki enten tujuane Pak Nggih nggih Kuto diantarane mriku niki kira-kira pinten kilo Pak Lho kira-kira ngenten nek 5 kilo mawon Lah sak kilo niki niku pinten Ningali beras e Dik Nek sing enak niku 300 sing rada gak enak niku 250 sampai ini yang nopo sewa Kalau ini kita akan maling ngomong regane berat Dari kita akan cak kilo nih Cak kilo sewa meter deh Nah ini ku lah per meter ya pinten mah Singkai nelek telung atur Lah sing wal ini ini sampai rong sak meter deh Buatan maksudnya ini lo, gue pinten kilo nih lo, pak, gue meteran Telung kilo, nopo petang kilo Telung kiloan deh Oh, ini ngerti iya iya takon ngono kok benci ya eh sing benci mon aku monggo maca alat eh, eh ala penggoda iya tak direwangi kan lo direwangi kerai maca Ani wong gak tau ditapuk wong i. Muruan tangan lho Pak. Lah niki senet bojo sampean lho Pak. Tuangane pelak-pelak. Gak dibelek maneh wong takon niku mbok mesti isan aja dicecil kaya wong ngerigit ini. Mboten maksude kula niki mangke Tengkuta ini ke Bajai Pados, Niku, Stasiun Belum <laughs> Stasiun itu di Pados sih Pancing itu udah stasiun dah. Iya, omah oh, sepur nih lo. Oh, tadi omah sepur stasiun. Iya. Niki lo, enten no aku wacong niki sing mau ngulen dua niki. Niki stasiun. Oh, nggak tentang. Iya. Pokoknya kalau niki masih jatuh periko. Taman jatuh stasiun. Kok nih mau nih nasuan kok benci ya? Lo, dibenci pintu. Aku sih benci deh. Iya, mati pulang. Monggo, monggo. Oh, gak main pintu kok gak ngurus dong Nek aku sih nusui siapa sih nusui Wong itu wangane. Yo. Sampeyan ngono tangan lepak ngudareng resmi kok murang tangan. Ya, aku iki bojomu tadi barang resmi. Mboten maksude kula kene tak tengen stasiun. Kula niku lek usaha niku karcis niku terus carane niku ya nopo. Lah terus stasiun niku lek nang bolongan persegi cilik niki ya. Nggih. Lah tangan sampean sampe baken belum. Nggih. Gendeng riku sampean kene oleh. Ya eh, tadi kula niki kan bolongan. Lah blogogoni. digogoni padane golek iwak ae. Lah iki ini golongan cilik niku digogoni terus. Pun pun digogoni. Lah sampean rogo. Lah nek pun dirogo terus digoleki ngoten lho. Yo ngenten grenjel-grenjel. Sampeyan besok niku. Lah niku ah. Beton niku, Cuk. Malah kami beton. Sampeyan pun gucok, mergoyon. <laughs> Sampe kepelecuk kabeh. Boten kula niki rencanane lunga adoh. Lah sing niku wau sing gender niku wau. Nggih, niku karcis. Tak oh, dhuwit sampean sampean keaken ngoten lho. Napa niku famili kula adek kok kaya dhuwit. Lah napa sampean niki dhek pernah ponakan ngoten ta? Lah sing loket dhuwit niku sinten? Kondektur goblok. Oh, sing ngenten sing dodol karcis tengene loket niku. Lah, niku kondektur. <laughs> Dodol karcis. Nggih. Padahal Nggih, sampeyan ngingeten Pak. Betul nggih. Pak kondektur nggih. Lho, kok aku Pak kondektur ya? Mboten niku mangke lho nek mlebet mriku. Nah, terus kula munggah tengene sepur. Munggah. Nek sing wong iku ambek kuning, terno kuning niku napa, Pak? Niku ta? Nggih. Niku polisi niku, Dik. Polisi kereta api. Nggih. Oh, nggih. Lah nek enten sing niku klambi abu-abu, terus nganggo topi niku sing gawa cacut niku. Ya kondektur. Nah, nyatet ini kan gini apa? Kayak nyatet lambimu. <laughs> Ini sampai ini melakukan. Nyatet oh, ini ya kan gue jepit karcis. Oh, jepit karcis. Iya. Ini ngotong pak, ini buka kok ini gak enak. Jepit karcis, dek. Nah, ini ku beda. Ini kendaraan ini ku macam-macam sih, Pak. Macam-macam. Ini kereta, sepur ini ku. Hmm. Nek turu sak mono dawane. Nek turu nggih. Niku dareng ndodok Dik niku Dik. Lah nek sepon ndodok niku. <laughs> Ah, takon kok nek kok nek. Lah nek nek nek nek kok ngono iki takon. Ba turu banjengat. <laughs> Oh, jadi takon no. Sing jengking. <laughs> Sepon niku lho kok ana sepon jengking barang. Lah sampean sepon kok ndodok. Lah sepon niku nek pun didodoki. Langkah yang pun sepuluh niku berangkat lah, kalau lumba niku kasah bundi nih mungkin. Lo, terus sampean sampai kasah kebun binatang. Nah, yang pun juga kebun binatang. Sampean delok, sampai kembarakan putus sampai ande. Kalian nopo nih? Makoah nih. Nenyak sama nih. Oh, Bahkan kebun binatang niku sampean buatan mulai bangin, buatan urusan kulo niku dek. PL ngenten golongan cilik digogoni malih. Oh, mboten. Mboten. Mboten. Niku main macan. <laughs> macan. Lho, lah, lho, ambek Mariam lah apa lo kene? Oh, lho. Kok kan? <laughs> kok kenal lho. Ya apa aku ket malah ngrungokno. Kok niku lek ngekek keterangan wong sing bener ta? Ngomong dodol kartu dari kondektur kok niku malah bingung sing kok kamu. Kok niku lho, gak mesti aku ngedung, ditendekno. Ngidung ditendekno turu. Lho, iku Marion. Selamanya. Maria Gaon. Mariam, Mariam. Oh. Hubungan rodo. Mau yo gak krungu. Mariam, umum mareng mesti ngene. Umum Masih wedok nang tau ngrubuna kebo warah wis. Iya, ndelok balungane sakmene gedhene. Ngrubuna kebo mau ngamal lho. enggak maksudnya aku tahu aku sekulaan sapi oh belantik tak? belantik kok ngerubun wajah-wajah kok belantik dik? lho sih ganti masuk belantik eh. karena apa nih? lak pecutan lho pinter mecut dari lo gitu sembarang dilakukan ini belantik iya oh. iya dagang sayur iya iya dagang besi tua iya gak gedek macam-macam gedek apa sama yang kepingin tak gedek sih <laughs> kadang-kadang ini kok nggih nampa pesenan nyitak bota barang dhewe. Lah niku penggawean niku pokoke yang halal iki. Hmm. Dimakan itu enak ngoten karo kula. Kok enggak pek dinek barangnya Pinek. <laughs> Wah ngomong cak kenal lho. Apa pek binek barangnya pinek lho. Lho nomae kru kabar nomae jan. Omae lah. Lho kru. krung Lah napa dhek omae ditol dhek? Nggih kan kita lho. Hah? kalau seneng ane torok disusun mana jadi kok susun pira telu ya telu saya ini pitu wah dukur oma lo pikirin apa omay di beton temen di beton saya ini saya luru nongkoy saya <laughs> nongkoy ya Eh lho, eh. wong iki biyen niku keturunan wong ndi, sak mene gedhe cerita nggak tahu omong no cek rusak tapi ini mas ya tapi ini kasih ini tiang jawa lah ya. kasih ini tiang jawa lu ngerti apa Jerman oh Jerman luar negeri lu nopo nah, Jerman jadi kauman nih Jerman lo nah, asli ini Pakistan aja nih tapi ngomongannya bapak ini Pakistan oh Pakistan luar pakai gunung <laughs> ya lagi kita kumpul dah Pati setan, pati setan. Aku bener londo iki. Tapi bener gede, tapi bawaan lanang. Anu bawaan. <laughs> Bawaan wedok ngono nek anjene dipercaya. <laughs> Eh, si enten arek-arek jare ngumpul arek-arek tak e digoleki omongan wis apa hari. Loh, iya ya. Ya, kok ngumpul ngono? Wis ngumpul. Lah sing kumpul enggak saiki? Cita kumpul jare. Eh cita kumpul saiki ta ndak kumpul arek-arek itu. Kumpul ngono kok cita kumpul. Lah dikumpul nang monggone cita ndi? <laughs> Arek nang lumpuh ana kene ku rencanane ana iki awak dhewe kan latihan. Lah jare gawe hiburan. Ana hiburan awak dhewe Lah hiburan apa? Macem-macem ya hiburan tarian ya. Oh, tari, tari, tari utang barang. Tari utang. <laughs> Kok tari utang iki? anu ya yudo yudo karate parambol macam-macam Sane nggih kesenian Jawa teh. Oh. Tapi sing penting latihane ya iki. Sapari kanan ono ja. Anu yo. Halo, <laughs> engko eh, nyelok mu selek yo. Wes lu cak yo. Eh teko mburi koyo badrun. <laughs> Iki Apa ni? Cinom yo bejane aku ngenano. Cinom yo macam-macam kanggo nene arek cilik aja akeh-akeh. Hmm. Nek akeh lu kuwacute nemen lho. Cinom percaya, percaya, mari percaya. Sampai itu biasa dodol jamu gendong kan dia. Iki lho cinom pari apa? Pari. Pari limo, iki limo. Pari Joto, Pari Joto. Ah, Pari Joto ya PB barang awakmu. Sing ini kalau sing lamun benjang yen pak las loh pak las pak palastro kok pak astro kena ya apa dikena ini sih ya apa dikena ini lamun benjang yen pak astro oh iya baru menang ini loh ya lamun benjang yen palas palastina Sering ngantuk jalanan. Apa yang boleh Sina ya? Sina dicampur Soko manis koyo siran. siran nak siran jalanan ni. Ini lho Sopo manis koyo citrun. Manis-manis kan kaya. Siapa yang jalanan? Siapa yang? Ah, eh, ya, si si sapa iki sapa sing tinjal nang tinjal gak disiwen ada lagi jaket cita eh saya ini kenal noy soalnya awak diri yo di bakat iya tapi dibakat bakat aja cuma bakat sing asli induk mandala bakat itu kan tuh balung bendo ngomong kamu anu sih namanya oh, bakat Wah, ora. karo bahasa Indonesia kok apa sing nguliani kato tarik Sidarjo situ. Namun Namun di oh, situ. Oh, oh sing jarare umum namun sumowelo welo. Sumo telo. Sumo belo. Ya eh, apa sih sinom jane sing? Ya ya. Sing bener sing bener. Sinten? Iku kok nek enggak aneh kok ya. Tapi ora. Ting ting ting ting nang nang. Ting ting ting ting ting ning enggak ono mburi ning. Lamun. Saniki iku kok senggane sing. Yo. Wis ngono lah terus enggak Iya. Tapi enggak aneh dhewe. Ati banget rono reong dremari. Ya tak ngono ya. Sonic itu tane kampung Malang lan. Iya kancane asik bareng. Enggak aku dia nak ngene latihane. Sekolah aku lak kampung Malang kono. Iya terus bareng dia liwat ya aku mangko ora dadi menak. Lah kenal Pak Armin bareng. <laughs> Pak Armin. Eh, loh, kita tadi ya? Iya. Hari ini tak impune dhewe ana. Kon ulang suara nak detik kon mesti ngono kok apa. Sapari kok gak pandeng bulu. <laughs> ngono ta dik kok. Wong bae ndelok brutu apa. Ya, brutu ku brutu gandeng iku apa? Katamu doro ah. Aku ngerti. Gua ngeten kok. Tak tak kira sir wonge paling sir omae sak. Koma apa ngomae sak kaya kari loro gendul. <laughs> Wis payu kok omongan. Kayak iku katut bari ning. Di ilem. Ini lho ini soal barimin lho ya Yang <laughs> dimaksud kartola itu yang ini ta Gue nek kabeh gue sepeda ngumpul yeah. Nek panjangnya paham karo gending-gending kebudayaan Jawa oh. asli Lalu dikembang no Oh, iya. Tari nari ae, nari awakmu. Ipun njaluk kembang apa? Kembang amben, ya. Oh, gawe Kembang-kembangan sembarang iso iki. Sing enak kembang turu di bumbu pecel ya. Tenang pangananmu ae. Oh, gendinge sinom iso. Oh, iya. Iki nanti, nanti. Pangkur, pangkur. Ayak Samira. Iya, iya. Ora iya. Ladrang. Temenan. Sekolah nang Jawa Tengah ladrang lodrong lho. Loncong. Loh, eh aku percaya nek sinden iku lubangi hidung iki berdekatan sampai mulut. Iya. Hmm. Iki suarane iki tembe kurang enak. Kok iki lubang hidung sampai lubang mulut iki jarake jauh koyo gajang ngono. Iku mesti ulem suarane. Awakmu wis Ustaz juga upload Jepang. <laughs> Lah masa wong wedok nek telaline ya. Tapi tahu tanggapan dadi ribet buyaran wuh. Ya wong ngedut <laughs> ya apa? Buyar wong ngedut nori. Waduh ya apa lang katutan cincir. Ya <laughs> iku nek kerajinan kan biasa deh iku. Padahal aku gak sengaja. Waduh. Kaya cincir karo toplek kalbon. Iki elmune lak kok nyekiri ndi dhewe. Ya, kasem banget. Oh, iso mau tim timan mau tak kuat sih. Soal temi ulangan. Jadi ngene lo, nek mana ini? Sabar mang gue. Gak no temenan, sing serius apa lu? Jadi kita latihannya nonggolmu, apa nonggolnya? Omai safari, apa nyawa stadion? Lo, sing penting itu dimanfaat no rekaman, apa gue? waktu turun dadi bojo tak belani gak karu-karuan bareng saiki wis dadi bojo bendina geger turu sak turu aku iki singkur ae Iya nek mangan iki mangan sak mangan dulang-dulangan saiki aku nek mangan mesti dilotek ae aku Ndo sang sangat neputune wae aku iki Biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangannya halus saya kini aku turu di jarno ya dicokot lamuk ya diceblek tapi tapuk ambek parut iki bodho tanggale mungsu. wingi yo ngono nyugi kopi ya ngeling-eling wong lanang tekan nyambut gawe kakek ngelak pisan dik muk terus tak kokop gak tir pasang ana balungan bae aku iki. Ya, pengono seneni alise tepung. Wis, wis, wis. Apa? Walah, tak boleh numburi, gak ono ngene kene. Ono ngarep ngene. Mangkane kok arek cilik-cilik mang nang ngarep kabeh. Apa? Lah apa sampean meneng-meneng kaca medhong ngene tengah latar. Lho kan garut ta? Kan po. Lho aku tadi kemiki pedes ngene. aku. tak gores kondo. Ragak. Lho ya. semir disemir. Lho ya apa? Sampe kemas. Kemajuan. Kok iso nyemir kok delok-delok Soale meni aku lak kumpulan. Kumpulan apa? Anggap pedes kibas yo. Nyemir iku mbok sing roto delok ta. Piringan kiwa tengen ireng. Sing tengah putih, iya sing ro. Iya. Semire gak rata, bareng kok doang kok. <laughs> Lho ngene ron kaya ngene ya mbok benakno, napa. Oh. Wingi ku nek semirin tek, nek gak duwe iku cak njaluk duwe gituku semir. Meski tak kei. Lapo cek poteng yo omcung ngonele lele-lele Jare njaluk putih. Ah, aku ana di tengah pasar nyimpang ana CPM liwat bare. Om dulu. Padahal wajarannya di tangan itu saiki. Pak, panjangnya kau ini golek, golek pekoro terang-terangan naik. lata, wong ojo lata. Lha apa ndae rambut tabrang barang iki. Niru iki lho, metrake itu Kok iso iki lho. Gua ndelok-ndelok rambut tabong gak diuntu kan rambut tabong. Lha waran arek-arek nek ngerangi aku duwe untu sih. Tapi untuku jange tak abang nek iki. Rambut tabong untune abang. Enak tak pletur kok. Aduh. Ya ngono brayae sawangane. Lih. Aku lak jange melok kumpulan arek-arek iki. Gak ngono celanaku kok iso yo. Nek bokonge kok iso bolong telu iku nek apa iki? Kok nek gething aja gething pakeane rek. Lah apa sih? Kemejan barang saiki kon nyonyoki rokok. Yo opo Nyonyoki ku sapa? Iku triko kobong bong. Lah ya alok-alok. Pengasan aku buwuh wingi tak gawe. Delon panungku ketok kabeh. <laughs> njaluk gaya, kok meneng-meneng celana dicuweki, kateng sluwir. Lah ya apa kaya arek nom-nom iki? Ditambel godhong waru iku model apa sih karepe ngono iku? Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi napa Lah apa iku? Wong anges ngono. Mbok model iku sing bener ta rek Sepatu mah wis tak wis jengkel melok kon. Apa ah, sepatune? Wong ngerone wong lanang gange lunga, ya ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwe njaluk. Oh. Lapa godhong katis kon kaya yanges iki. Rewel, rewel. Lah rewel. Semir ireng njaluk pote. Wis tak tekan tak kaya pote ngono lho. Apa iku semir ta? Apa? Lapa tak kapur kok. Iya wong semir larang. Ngomong ngamu kan itu. Lah ya jalan toilet ta. Apa sih kok ingat-ingat orang jobo ya? Ya? Tawang ngane. Lah itu perahu tuh aku ya. Ngono iku. Perahu tuh lapo. Lah, ngusung watu ya. Aku lah butuh no material aku. Nyambut gawe kapan? Lho ya apa kan lah sih aku kirim batu merah ke pirang eh Pirang ewu. <clears throat> Mbok takono kang <laughs> kasih. Waduh, wong aku gak ngerti rek urusan material yo. Kon tak si sedina rong dino iki wis meneng wae. Kon kudu sabar. Soale engko aku gak iso ngekeki blonjo kon kudu tenang ae. Tenang tenang ae. Nang. Oh, iki lho kan kaya blonjo tenang lho, kon mangan apa? Lah, wong perkara mangan kon niku. Ya apa sih? Mosok kan iki gak duwe tangga. Nek ana tangga mangan deloken ae. Terus? Ya apa? Segone wayahe ngeblak, kon liwat to, lak wis mambu keluke ya. Ngono iki ya apa? Wong lanang, wong lanang ya apa meniku? Aku kate metu. Mandi. Ya biasa ae. Terus ana jerak trika. Ya apa? Ya gaen lungset kabeh iku. Mosok kanggo botol arek. Kok iso golek botol gak apa sih? Kayak banyu anget nang diglinding-glinding nang. Ton yo. Salangane saiki nek lunga brai. Kanggo kanca moto. Minyak rambutku sendek. Hah? Minyak rambut. Endi hmm, ana minyak rambut? Iku ngosok minyak rambut wong iku stempet iku. E Sik kapok. Iki yo keliru. Apa? Lah apa? Mertego dikene. <laughs> Mene-mene nek gawe jajan nek maring kesen rek. Omong ngamu kan itu. Bapaknya tak pasangi, tak banyak wadahnya minyak rambut cek kapok. Mulanya aku tuh. Kroso semut tangga. Ayo turu kroso gatel gatel semut cilik cilik. iya neng nang rambut gak apa apa kuping terus hawak hawak hawak. Kan itu. Kak. Nanti lagi. Ya? Apa jangan nanti? Ya metu are are. Melok apa om? Ya apa? Melok. Merok sepatu nih wong lanang kan itu. Gak apa sih wong bojone kok. Ya gak apa apa tapi kan. Dijelok keadaan, wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelengker itu lah belok-belok saya nanti sang itu urusan nyambut gawe ngapain iya oleh duit Lho, pasti bonek pokoknya ada tak biru-biru nanti pacul no gak anjani kon itu nabi mu nabi kresek anjani kon Wong lanang nek kesak yo ono kresek-kresek ki durung ditakoni wong wong lanang guyu kekel. Wingi turu lho sama guyu kekel. Kenapa? Tangan ini kan guyung kan lambungmu petot. Tidak isi aku di petot-petot. Bian kok. Oh. Wadah, bian naik. Ini tak gonceng. Tapi bian si jirek ini. ini. Kemantan nanyar. Mau nggak nih tertak bongkok itu. Sopo are-are aku zamannya ambil kan. Apa? Oh? Eh, warut nanti. Mau aku menggos-menggos tak kuat-kuat. No. Lengker. Ngono. Lengker. Nah, kalau bokor. Bareng saya itu. Mudah. Wis koklo sampean niku. Ya mborek tambah tuwa tambah tuwa iki lho. Kekuatanku ki wis wis mbuh wis. Gampang masuk angin linu barang. Mangkane ta. Nek linu dapat sepiro puyeng nek puyeng ku mataku gak ketok uang aku iki. Ketok apa? Ketok duit puluhan. <laughs> Sampeyan ku aneh-aneh. Mangkane aja sok nguyur bengi. Ya nek perlu ngunae lho, apa tambah tuwa iku tambah gak karu-karuan. Engko nek tak e. tak tinggal engko ana daya waran Mas wasik tindak. Mas apa? Ah, iya Mas, Mas Pawiro iki lho ngamu. Ya aku rek. walah, jatik ngono ta. Nek ditakoni kancaku ya tindak pundi lah niku mbambung nisore tertek ngene. Ngomong <laughs> ngamu. Tak tinggal ya. Wis ya. Iya. Kok kaya enak sih. Mandi lah ngono jare ana hubungan-hubungan apa. Kok pakaiannya api. Temae tak blutno ae teko doan. Thank you. melok. Lah iki tak susul nang omahe wong sing wedok iku warenge kaya ngono. Ngomong liri-liri titik jare aku iki njomblangi sing ana wekasan karo wedok. Nah ya kok temburane nemen sing temburane ku apane wong sing lanange kaya Petruk ngono. Karo nek ganteng koyo aku. <laughs> Enake dinteni ambek ngapa-ngapalno. Ampean kok ya sapa kon? Loh. <laughs> Kait narik ya, lah karo oleh muka ruisin kon kebajet panjenengan. Lah apa? Ya apa oleh kak ruisin. Sampak yujas dodol pecel lho. Tolo nek nganggur yen kan merikin apa Dek War? pengen ngansu. Oleh muka bajet kon masih kuang gak duwe. Apa penggawean mbak ya jaga gengsi lah. kan juga sok keleleran, lauk-lauk di tengah jalan itu rumah samu embongmu tah ya apa eh kono mandor embong dah iya pamanku dah lho ngene iki tak belani lho kon. Ya apa iki? Wis sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten. Cek apa? Tolong lu anake wong cukup. Hmm. Anake wong soki lho, mosok dik waro. Soki utang yuk ngono. <laughs> Kon mung tak gebuk sarung tak iseni watu ya. Kok ngono? Mau. Ngancam pati iku lho. Hmm. Aku mau ngati ngapalno. Ampian kaya wong jolong. Ngungkalku mah ngono. Wis aku pendino ngapal. Iya <laughs> wis. Bojoku turu tak lirik bareng wis turu aku ngreng-ngreng. Iya, Bu. Ampian ngono. Gak ngono. Iya. tepi Nesa Mirah <laughs> Untuk ini samudra. Iya, karepku yo ngono. Gana elek wong apalna iku, cuma yo karep nyoto suarane. Iya. Nek suara awake dhewe yo kudu di diapiki, jamu sak jamu kudu delok, ngono lho. Hmm. Suare gak kenek mangan goreng-gorengan. Mangan gorengan bareng. Gak oleh. Yo wajan bareng dikek lengo dipangan iku gak oleh. Seri tandane. Iku gak larangan lho. Durung ana sepur lempung nek wong mangan mat, apa? Mangan wajan iku mati lho. Oh, Lha iya gak oleh. Iki lho, sing ora sing enak iki nek jangi main utawa swara digerakno ngene ya di ditokno. Kok ngombe pirtus iki. Iku enak ya? Enak. Iya, marno jupuk korek. Marang ngono, sumeteng anu kumpon. Anjir. <laughs> Masa mriki belajar ngenane swara ta lampu strongking iki. Iki niate mek wong loro apa kanca akeh iki? Dinteni pisan. Mbok posi kono, omeh hmm. genuk iku. Sapa? Nuk kediri yo. Lo lo lo. Iku melok yo. Ah. Iku bos lo yo. Apa iku tas ditembelno aku mari bocor kok bos iki. Isin-isin ya lo. Isin-isin apa? Ket lo nek potongannya lemu bodine oleh. Lo. Aku terang-terang gak buka rahasia nih kanca. Heeh. Mm mari diketok didol iku lo. <laughs> Ngawur kemajuan nek dikriting. Oh iya. Lek bos iku kuat. No. Omahe susun piro telu. Lek pancene binara arek Gak sampai setahun, entek iki sak tanah-tanah. <laughs> Apa ni? Kadek bare wong lanang lek suarane enak, kadek rupane ganteng. Oh, mapek. Hmm, ya apa? Nek ngono aku kok setengah malam ngono. Yo, ngalem yo. Iya, yo ngalem mau diduduk dudukan. Cari <laughs> ini kan itu lo, lobo. Kan dulu ngalem lek suara penuh enak, yo. Nek diwurui ngomong bareng gua lancar dramane enak. Iya. seneng drama bareng lho. Lho mosok lho ya apa tas iki nontok bioskop ini. Hmm. Lho ngono. Apa? Nang India. Oh, nang India kebajet lho kan ngira. Bajet apa? Kok iso lah apa di Indonesia iso nang India iki. Lho ya apa rene? Iya. Ngetutno papi ini. Papi sing. Lho, papi Leon. <laughs> Lho, sing nang Indonesia kan kok ana. Ana kono. Lho kono kecelakaan mati. Hmm. Sing wedok mulih rene terus mbayo oma iki. obyek e lak bengi puno Oh, Joko bengi bareng. Iya, Ya mariam iki Joko bengi. Joko pakai nangsip di rumah ngono. Engko mari pakai nangsip ngono setengah papat sik repet-repet yo. Iya. Balik umplung. <laughs> Nang bu ali sampah itu. Mumpung bojomu gak ana. Ah iya, nang budal. Kak kira aku temen. Kono kok ngenteni ya. Lah numpak becane. Eh, mak kowe lagi nerabas iki lho. Oh, ya kare ngejak. Lah ya wis bayar latihan. Lah kabeh kabeh wis yogane wis ngumpul kabeh. Persiapan hidangan tak siapno. Lah iki apa? Ono ana mangsa iki ta? Lho. Sumpah ini lo siapa? Duh, Eh? Wis. Ayo tolong wis duwe, gue tekok. Sing Lho emang golek awakmu emang. Lho to lagi ya teko ta dur. Wis tapi golek awakmu. Lho iki emang golek no ya. Pasak liwat mburi. <laughs> Arek kucing-kucing ngono. <laughs> Ngerti. Mburi. Ngerti omae rondo rek de mainan <laughs> Rondo-rondo teles kene sih. Teles opo Ya wingane tiba. Teles saiki gak teles blas ya. Umumnya sing ini kene. Oh temen wingane nyelatu. nyeladu tukang parkir iya lu ya apa karena pekarangnya kan lu iki lah anak burine motor ah iya, motor waya maju kok mundur kegiles iki <laughs> jempolan nek kegiles tempat anyar kata guys iki kemari kegiles sepur anu <laughs> iki tak siapno kabeh mangko panganan wis apa wis disiapno heeh yo kare diistirahatno lek disiapno tok gak istirahat pegel arek iki wong sembarang durung dimulai wis istirahat iki apa iki tapi dulu jaminan ini latihan ini sok dia jaminan ini jaminan komplit ini mau tak tukar beding, tapi tak dulu beding ini mau kena tekanan batin nanti kurus kurus iki ngene carane wong oh. menungsa aja kentek makal ya apa ditanting agak guru mbok disuntik no omong-omong kepeting gak disuntik ngene jane arek saiki arek iki ya hmm. arek saiki arek iki ya iya iki masih kan iwak iwak lele iwak bader hmm. pokok bader iki doyan masih kanok bader lanu jago hmm. jago kodok celeng ulo kelabang yo. hmm. tadi bodong yo. <laughs> Kau itu panganan apa? Ini kan dadu puter kan ya? Ojo. gopo aku. Ojo. Perjudian ojo. Soalnya itu dilarang pemerintah. Gak usum. Gak usum itu di samane. Guyon, guyon. Iya, gak Buntut barang itu ojo dibuntuti. Wes gak buntuti ya ini. Iya, iya, iya. Senien, senien. Senien ngomong-ngomong. Makin pun menusuk. Gak tau kepedok untuk pernah kok tambah kuning. Perani ngomong Omonganmu sapa ning lumari enter kok. Iki tabuhan ndi sih? Gamelan iki. Nyile teh ujak. Ujak sapa? Ngimu tabuhan iki. Enggak iki gamelan kene kok. Oh, oh iya. Iki ya kira piro iki saiki tapi. Sing ndi? Ya iki lho. Ini gara-gara <laughs> ini. saron dhewe piye kan. Halo. Iku tadi sik. Kon ngene niat latihan ta dadi wong rombeng to. Lho gak ngono lek panjeni lek panjeni kuat niki dituku dhewean. Sindi, yo kanggo persatuan ya. nek wis kasih gede. Heeh. Pasti wis gede. Oke dicete. Lho enggak kasih sak biyen lek SD ya, saiki wis SMP kasih. saiki dhek kena loro beri-beri. Kasih anake wak garimun. Iki sren, paloki gane. Aluminium. Gamelan nek mesti pelok slendro. Iya, pelok nek minire barang. Pelok paloki gane. No no no no no no no. no. Kana ya iki. Kana. Yang bisa dilendro dendro ae. Slendro ae wis. Iya. Soale pelok gampang menyusul kan nek ya. kembule biyane biyen niku songo terus kari piro kari pitu kalah dadi apa <laughs> ngomong amor ngomong aja pantes kok wah songo oh, iya gong siji gong kendu gong iki ruban kendu wong gak tau dipir kon ngundang iki lho nek nek gambange gak patek ulem soalnya tak mari tak delok tak jempok dadak kayu kates. <laughs> Nek gong iki sik iso kena diatur, tapi ana gong sing iso mesuh bareng. Masa? Lho iya, nek gong iki cukup nek guru. Oh iya. Nek gong iki gong bombong. Iya. Iku dalat-dalati. Balsem. Kadang disebul uga, gak iso muni. Disebul iso muni jangkrik. yo bener panggen yo. Wong iki tak tabuhe pokoke sing nabuh gondol ne. iso diamu dibentuk sengaja. Tangan kanggo kempul. Iya. Sing gondole kanggo gong. Nek sampahan kok kung kung kung kung kung. Iya iya. Dadi bengi tanggapan iso wis Iya. Wah, sing ngomong apa? Sing penting iki anu lho. Iki pangkur pangkur iso bae iso tapi biasane senengane blendrong iki lak dadi buta iya buto nganggo cangkem Ambil <laughs> kil tangkat sing kendang sing kendang guyon karo penonton. Akhire, akhire aku kemono gak iso muni dangu tanding ku tanding gak iso ngono wong. Iya. Nah dhewean delok penonton penonton iya kan delok pemain kan delok aku kiprah iya lah jenenge aku ketitukan cangkeme buta buta iya <laughs> yo gak aku ngomong bang tak entrek nang ngene eh, kendang lu <laughs> Nek wis tenan sing ame ku iso ki nanti iso terus luntang iso pangkur iso yo. Hmm. Mungkin tanggal 9 iki ayo melok aku yo. Nyunat. Lho. Wong tembangan kanggo nyunat. Kanggo nyunat, nyunatno. Oh, nyunat, nyunatno ditangkap wong nyunat ngono. Iya. Tapi kuwi ora gak nyunat. Ya apa sih? Jenengane panggur. Ya disunat. Oh. <laughs> Panggur. Nyuro, nyuro. Iya. Nyuro ya apa kuat nyuro? Nyuro. Nek delok ae nek segone iku nyuru apa nyuro? Enggak, nyuruh aku sing kenceng lho. Ya yes, pokoke sak unune ini lho. Telu telu ning telu ning. Sing telu ning dewe telu wis kare pari papat <laughs> telu. Hmm. Oh, Angkatan iku ngono. Hmm. Saiki pangkur lomba sih piye? Kang Lamet Darum. Hah? Hmm. Ya, cuma lah ya. Iya, ya, cuma lah. Balung bendo, balung bendo mayar soran. Hal apa Pak Balung Sari? Ya, Balung Sari lah. Balung Sari. balung, balung. Lunas loh. balung nongko, balung nongko. Balung Pak Balung? Oh Pak Balung nongko? sepane katone mata